Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Bon vespre, això és el Mallorca en xarxa, un podcast de ràdio o no per saber què fan les persones amb les noves tecnologies abans que no siguin vees. El podcast que podeu sentir en directíssim directe. Avui la notícia del dia és que fa massa calor per l'època que és i que menjarem el terró amb camiseta de retranques i que... Senyora, però... Que punyetes fa? No en volen deixar. Fora, ruix! Aquí ja, ja tenim de tot. Hombre, ja. Um, on era? Ah, sí. Um, això és Mallorca en xarxa, un podcast de ràdio que se pot escoltar de moltes formes, en diferit a tota hora per internet. Els capítols sense són a onamediterrània.cat. Uh, eh, heu de mirar allà on diu... Mireu a la carta o, o a la carta directament. Vull dir, que mireu on diu a la carta. <laughs> Mira si era fàcil o en complicat. També mos podeu escoltar per les zones marimansionanes que, que el dimecres, és a dir, avui, avui, ara som en directe aquí amb un genter que està calladet i així com es, musculet coleta estret. Uh, podeu escoltar aquesta hora, que és ara, uh, o els dimarts a les 11 des de matí. Ja vos dic ara que jo <laughs> aixecar-me el dimarts pres per venir aquí no no ho faig. Haureu d'escoltar en diferida, eh, repetit. Si, si avui és dimarts, no hi som, <laughs> que ho sapigueu. Però bé, també mos podeu escoltar a través del nostre enllaç de la nostra web on diu... Mm, en directe, vamos, ara, ara si, si mos esteu escoltant ara per sa web, no fa falta fer <laughs> faceu res. També mos podeu escoltar si teniu un device Ubuntu Font amb su ràdio. Instal·leu-vos su ràdio, cercau Ona Mediterrània i ja, ja hi som, ja està, ja ja, ja està, ja no has de fer res més. Més fàcil no pot ser. Xipirons. Ens podeu enviar telegrams aquí i ara a arroba mexenviu. Mex de Mallorca en xarxa, ja sabeu. Mexenviu. <laughs> És, és com un tecmex o alguna No sé, és un nom molt rar. Uh, tenim correu, Twitter, Facebook, TikTok, Thrinder, Blinder, Finder, Grinder i de tot. Basta que ens cerqueu per trobar-nos. Aquesta que vos parla és l'UA especial cibernètica morta, un accident turístic ressuscitada a una cua interminable i reconstruïda amb tecnologia 20 euros normal, 30 visita guiada. Res, que som en Joan Suberoxipo, l'UA més i xera, xera de la ràdio Ciber. Començar! Som a de 9 d'octubre, el dia mundial del troll d'internet, goblins amaga sabates i Bassa Hanson són autodidactes. Avui fem aquest post podcast radiofònic des de Can Alcobé a les coordenades cohort, dos punts, x més alfa, coma, y més beta. Mos trobareu d'aquesta forma tan senzilla. Parlarem de renouets, circuits, juguetes i de tot amb en Pedro Trots, Raúl Trots, el senyor que talla el cuixot amb làser amb en Diego Álvarez, arroba Didac Bassahound, cercau a Facebook, no a Twitter, senyor que ho desmunta tot i després no ho torna a muntar, <laughs> és una cosa, li sobren peces sempre. Amb en arroba placa base, que és el nostre Rubén Rodríguez personal, és Red Ribbon, eh, arroba placa base, guió baix. Uh, Sí, ja ho sé, ja ho sé, fa ràbia, però és així, ja hi havia un va ser d'abans, que eren uns senyors que fan un, xinesos allà. Eh, bé, és el nostre zzz, mallorquí. Uh, també tenim en el nostre Biel 3D, arroba 3D, Biel 3D Soma, 3D Soma Biel, no, arroba Biel 3D Soma, sí senyor. El control tècnic aquí tenim en, en Joan Jiménez, que no té Twitter i diu, si el tingués tampoc vos contestaria. Au, ja està. És la nostra Alicia darrere l'espill particular. I en representació de l'associació que no quiero nada, Spammer, que és un Spammer, jo mateixa, en Joan Subero Xipo. Aquesta sintonia que sentiu és una cançó publicada per llicència Creative Commons 3.0 Sèrbia de tipus d'atribució que no permet obra derivada que es diu Balkan Concept de Nassania o Ensania Ilic i en Balcànica. Un dia la cridarem o el cridarem per demanar-li quin gènere té. O no. Amb les notícies escoltarem Cold Fusion de Second Jam de Zero Page amb llicència d'atribució que s'ha de compartir amb mateixa llicència per amenitzar la conversa escoltarem molt, molt baixet o de eh? Silence, és nom dels grups més fàcil i també escoltarem The Final Ring de Troia, publicades en llicència d'atribució eh, que s'han de compartir amb la mateixa llicència. Música ja sabeu, però vos ho repeteix que tota la música que són el programa serà amb una d'aquestes llicències. I per què? Perquè som més xuls que un noig. Però ara, com el que hem de fer és <laughs> pagar el lloguer de Can Alcover, sentirem uns anuncis. Estau escoltant Ona Mediterrani, el 98.0 de la FM. L'Àgora de Can Alcover un espai obert al diàleg. Un passeig per les idees que donen sentit a la vida. Tots els divendres, de 8 a 9 del vespre, al 98.0 de la FM, teniu una cita amb la filosofia. L'Àgora de Can Alcover. I'm an alligator I'm a mama, papa, coming for you Arriba la quinzena Fira Internacional del Disc a Mallorca Dissabte 22 i diumenge 23 d'octubre en el Palm Arena. Amb importants actuacions durant els dos dies i estan vinguts de tot el món. Podeu trobar tota la informació a firadeldisc.org. Si voleu escoltar rock and roll, pop, folk, country, punk, reggae, música experimental, new wave, música ètnica, ambient, cel, escolta Copinya de Volta Verda un repàs conscienciós i vertiginós a la música del segle XX. Cada dilluns, dijous, dimarts i dimecres, de 10 a 11 de la nit, a Ona Mediterrània. associa't a Ona Mediterrània. Ajudes a garantir la continuïtat a la ràdio. Pots participar a l'assemblea anual de socis on s'aproven les línies generals i els pressupostos. Participes a sortejos i promocions només per a persones associades. Obtens descomptes i altres avantatges en productes de les empreses anunciants. Entrada gratuïda a la festa anual. Associa la teva petita empresa, associació o club esportiu a Ona Mediterrània i gaudireu de descomptes i avantatges per a la teva entitat. Associa't a ONA Mediterrània. Trobaràs tots els nostres àudios i programes ja emesos a www.ivoox.com, també disponible per a dispositius mòbils. Escolt, senyora, no, fuera! Que això és Mallorca en xarxa, um, en Cybership. I aquest és el moment que ens agrada tant, que és quan deixem xerrar els nostres convidats perquè per, per qualque cosa han vengut, per dir hola, hola Diego, Diedac. Hola, buenas tardes. <laughs> Hola, Rubén, com estàs? Hola, bon vespre. <laughs> Trots, Pere, el nostre... Com estem? Web? Ué, com anem? I en Biel, com, com està? Va bé, va bé tot. Aquí, te veig un poc més trist. No, cansat. Vinc sí, de dues, ah, dues nits seguides i de vegades, sí, m'he aturat mentre xerma, <laughs> pegues un copat. D'això xerràvem a micròfon tancat en termes d'aquelles recomanacions de podcast. Bé, els nostres convidats nous, que són en, Die en Diego i en Rubén, no ho saben, però vos farem unes preguntes d'encalentiment perquè estava així com a tensos i quan sapigueu que aquí ningú sap el que diu, ja <laughs> estareu els més tranquils del món. Uh, però Pere, mos... ah, i una de les preguntes d'encalentiment és és un podcast, si mos podeu recomanar un podcast. En Pere ja s'ha adelantat en això i mos ha recomanat un que es diu Algo, ah. com, és, però explic bé. Ara m'has pillat. Bé, jo explicaré d'acabar el podcast perquè eh, xerraven de la velocitat <laughs> que un pot xerrar o no, o votar-se paraules, que en Alicia nostra, darrere l'espill, mos diu que t'has votat paraules, que no s'entén res. Després ho posen a, la descripció del podcast. Sleep with me. <laughs> no, però així no pot ser. Deu ser un sleep with me o algo així, no? Cau d'hora. I és, és, és una cosa... Uh, boys and girls and friends beyond the binary. It's time for the binary. Ja, ja, ja, ja estic, ja, ja estic. No, ja, ja, i, aquí està, I aquí està animat, eh? I, aquí està animat. I, i segueix. I would be the one to do it, but I'm, instead, instead I'm just going to push you sleep. It's time for the podcast. I, i sí, aquí no, va xerrant. I has, has inventat, suposo. I, que diu. I, i, diu dois, o sigui, desveri, desveratge, diu coses que més o manco no te criden mai l'atenció, perquè si, com, si digués coses que són molt deudes, te despertaries, i, i ell va trampejant d'aquella manera i te quedes roque. Bueno, Hòstia, una hora... Doncs ja el que me passa és que no puc escoltar podcast mentre me vaig a dormir perquè si no eh, jo els escolto humor i després <laughs> tinc malsons amb, que, <laughs> amb les bromes que fan o en Angelina allò del, de, <laughs> del cuquicat no? que avui hi ha un cuquicat perfecte perquè comença a ploure senyores, senyors, roconaus roba si la teniu estesa bé, però ara sí, començam amb, les preguntes de Galolenc com, com era? ara he après a xerrar cap enrere uh, Preguntas de <laughs> no diré avui encara. Diego y Rubén, tú ya comences a pensarla Un sistema operativo y un per em, <clears throat> ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? <laughs> pues igual me vais a tirar piedras, pero Windows... Fuera. Eh, <laughs> más, que nada porque lo utilizo solamente para trabajar, entonces Diego es el que me han obligado a usar llego, me enchufo, mm, curro lo que tengo que currar y me olvido de, de cualquier sistema operativo y todo. A ver, yo tiro más por lo, por lo físico. Fai, fai molta broma, però no hem pegat a ningú mai que faci servir Windows o altra porqueria que vos posi de l'ordinador. Rubén, un sistema operatiu i un per què? Pues yo no sé si es porque venimos juntos, pero también, también tengo mi Windows XP guardado ahí en la memoria que siempre ha estado bien y nunca me ha fallado. Mira, con esa policía que ah. <laughs> son nuestras dadas de un ordenador Windows XP <laughs> conectado. Y, el 3.1 he sido 3.11, no me acuerdo. 3.11 para, para, redes, eh. para for, <laughs> groups Workgroups algo así. Sí, eh, eh, aquello era una maravilla también. Ya te viste, visto tú he en directa y no emulat. una persona que el tenia encara de quan va comprar l'ordenador i me va dir me podries mirar què li passa? Sí senyora, que tiene un virus <laughs> grande. Se llama Windows. uh, <laughs> Rubén, recomana'ns un podcast, una app o una sèrie? El que tu vulguis. O les tres coses. La versió original de The Office ¿vale? Sí, eh, no, no, no, no l'americana, sinó la, la, la, la, la original de Ricky Gervais. Eh, crec que és una passada. Vau, sabia que, que aquest senyor podia venir aquí a seure amb nosaltres perquè es va, es va. Jo vaig conèixer l'estadounidenca <laughs> amb un capítol i vaig dir però aquesta sèrie per què té tant d'èxit si no, no té gràcia fins que me varen passar de, <laughs> de Gervais, Gervais, Gervais, Gervais com se Dice Gervais, com... Gervais. però... Bé, aquest senyor. Que, sí. que fa com a ràbia i gràcia alhora, no? És despiadado, però me cae bien, me cae, me cae muy bien. Has vist extras? Sí. Ah, val, perquè t'anava a dir, si no, la de, de los <laughs> recomanjo. Uh, ah, Didac, ¿Un mm. podcast, una app o una serie? Pues yo voy a recomendar eh, la última aplicación que he descubierto, eh, que es eh, Google Translator, que parece ser una tontería, pero parece ser ahora últimamente se han puesto bastante las pilas y, tienen un sistema bastante curioso en el que tú puedes hacer una foto a un cartel y te lo traduce inmediatamente del idioma original al que tú elijas. Saps que aquesta, aquesta cosa és, és d'una empresa que ja ho fa, que és de Worldlands. No tengo ni idea. Doncs <laughs> hi, ha, hi ha una història famosa que Sebastián del nostre li, li mostrava oh, mireu, perquè no fa falta que sigui una foto, tu pots fer-ho... Bé, la original era... no fa falta una foto, sinó podies posar en marxa la càmera... I si ponen lo delante, lo escaneava... I, eh, I en directe te canviaves les lletres, t'ho traduïa i el Sebastián va dir ah, sí, clar, sí. I dic, no, però no, no busco tradueix. Sí, no és això el que fan els mòbils. Saben <laughs> en el futur. <laughs> Però bé, un besito, Sebastià. Um, Diego, quin és, darrer, uh, eh, quin és el darrer meme o gif animat que has enviat? Me lo estás poniendo muy difícil, eh? Pues, ¿Puedo pasar palabra? Sí, pasa la cara. <laughs> Paso palabra. Rubén. Yo no, soy para nada de enviar y, creo que borro todos los que recibo. <laughs> de rabia. Sí, y no sé por qué extraño motivo se me queda en la memoria uno que creo que ni voy a contar, que a lo mejor si os digo que sale Paquirrin haciendo referencia a no sé qué de pedir una ensalada en un McDonald's, creo que es un poco irreverente para la radio quizá. Eh, no te di censura para <laughs> cualquier día día dia vendrem i no, no, no entris <laughs> o algo, pero no, no te censura si es amb no sé, no sé <laughs> No te suena, no te suena siquiera. Supongo que es un torero. Eh, hijo de, hijo de. Ah, ah, ah, ah I tonadillera. Lo tiene todo. No ah una un taxista, un guàrdia civil, y aquí ya sí que mos a Ah, Rubén, si fueses una película, ¿quién serías? Tenía el comadín de pasar la cabra, eh? Si vos, se, vos complica El ser humano perfecto de Jorgen Lez. <laughs> ¿Diego? Eh, Blade Runner. sí, sí, sí, <laughs> Diego, ¿cuántas veces lo has visto? Eh, no las tengo contadas, pero bueno, ya estoy en plan de me apetece ver este trocito, o sea, ya no me lo trago entera, sino voy a los momentos que me apetece ver. Bé, eh, Trots, eh, estem a un nivell que ja és ja no és quant de pics l'has vist, sinó quina versió te falta per veure. això, això ja se suposa que cap, en aquesta altura. A més, Bé. jo, jo, jo més afegiria, quina versió et, que t'agrada més escoltar? Perquè també hi ha, oh. també hi ha versions musicals de Blade Runner amb fragments de la pel·lícula i, i, i també fragments de, de diàlegs i hi ha una altra versió, a més, amb fragments sonors extractes del videojoc sí. mesclats amb la música de la pel·lícula. <laughs> és a dir, que ja pots dir quin Blade Runner has vist i quin Blade Runner has escoltat. Per, perquè sabeu que el joc té un nivell d'ambientació increïble. Vull dir, no, Ah, és Blade Runner, és dins sí. el món de, de Blade Runner. El vaig acabar bastant aviat, a les males. Jo l'he tornat a instal·lar que... dins el sí. dins es Win, eh? No, L'hauria de tornar a provar, l'hauria de tornar a provar, sí, sí. El disc se me, se me va espanyar un però ja el te'l Ja el tens, ja el tens. Per fer fem per on un dia, un, un archive.org. Er. Sí. Eh, són archive.org, er estan considerats com a <laughs> <laughs> bé, bé mundial. Vos hem anat molt en fora. Blade <laughs> Runner, és el que té Blade Runner. Sí. Uh, bé, Diego, per què creus que has de telefonar a qualcú que li has enviat un e-mail per demanar-se que te'l contesti? <laughs> Ho sé. Son estas eh, paradojas de la vida actual, ¿no? Hay que avisar que ya has recibido el doble check analógico, ¿no? Exacte. Rubén, la teva teoria? O la teva resposta? Creo que no tengo. <laughs> De verdad. Vale, idò, passem a la següent. Quina seria la primera pregunta que li faries a una intel·ligència artificial? Condensar las preguntas, ¿eh? Para quitar el, para, quitar el frío. <laughs> Primero, Nos haría una inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo era eso del, test de Turing? A saber si era una inteligencia artificial, ¿no? <laughs> ¿Diego? Bueno, ya entrando en el rollo friki, preguntaría la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? 42. <laughs> 42, por supuesto. doncs sí, doncs sí, ja sabeu que... Està, està, el termòmetre d'esfriquisme <laughs> avui està, està fort. Bé, per qui no conegui eh, en en Didac Bassahound, eh, ell és el clon meu o jo som el seu clon, perquè durant molt de temps de la nostra vida mos confonien i m'ha de, no, que va si, o qualcú mos, mos de, no, però si sou, sou molt diferents, un és ros i un altre és pel roig, moreno algo, i dic, no, tot t'has dinar llarg, ara ja no, <laughs> ho eres, i, i de, de comprovar-ho en directe amb qualcú que te diu... Oh, no està assegut allà, oh, n'hi ha dos! <laughs> Així que com no han, no han de tenir un 42 com a nivell bàsic de friquisme? doncs això sembla que no ho sembla, o, o sí, és Mallorca en xarxa, mos escoltau aquí i ara, i no hem obert encara el eh, Telegram perquè sempre el tenim en marxa, però si voleu enviar-nos qualque pregunta, doncs feis ho que tendrem un moment per contestar. Uh, per avui Avui han vengut tots a xerrada, placa base i més coses, perquè tenim projectes amb en Diego Álvarez. Si, si me sentiu que li dic Dieda, que és perquè és, és el mateix, la mateixa persona, no és, no és un altre clon, és la mateixa persona. Però Rubén, mos expliques que, si pots, <laughs> que és placa base. Ho intentaré. Eh, bàsicament és un, un, un colectivo, eh, además bastant diverso, de persones, que intentamos generar contenidos de mezclar eh, cultura, en el sentido más amplio de la palabra, con tecnología. Siempre hay una vinculación. Intentamos proponer, ofrecer propuestas a centros culturales, incluso algunas tenemos de producción propia, donde la tecnología es un, eje, un eje conductor y se refleja de diversas maneras. Eh, tenemos varias mm, eh, como diría, pequeños ciclos, ¿no? donde eh, pues eso se, refleja a través de conferencias, de música, talleres, incluso eh, englobándolas todas a la vez en unas series que llamamos intervals o en otras que estamos generando ahora que llamamos beats, que son de más corta duración. Y, bueno, básicamente eso es lo que, lo que hacemos. ¿Qué es lo de Requebuffet? ¿Qué lo de que se ha, se mostrado, ¿qué, es lo de que eh, Pues lo último, ahora participamos en en Fira B, que fue un, evento organizado, una especie de muestra de, para, programadores, tanto eh, de aquí de la isla como, nacionales, como incluso uno internacional, donde diferentes artistas pues hacíamos, mostrábamos un poco qué era, era lo que hacíamos. Entonces eh, hicimos un, lo que llamaron ellos un showcase en el, conservatorio, eh, con música, en este caso de Mateo Malondra. Eh, con Tomeu Moy al piano y eh, otra obra que presentamos también con Beatriz Tirado al saxofón, con electrónica de, Mateo. ¿Y fa molt que a, Yo personalmente no, yo llevo pues eh, unos meses, ahora sí, 6 siete meses aproximadamente. ¿Y esa trayectoria de placa base, desde, es decir, ¿cuánto Un par de años. Placa Base nació eh, un poco fundamentada en un festival que organizó eh, Mateo en su día que se llamaba Memix, que tuvo dos ediciones hace un par de años. Fue la última y a partir de ahí pues se gestó el, concepto placa base. Y, bueno, somos cinco integrantes, ya os digo, de diferentes disciplinas. Yo vengo de la producción eh, de eventos y conciertos de música contemporánea. Eh, Mateo, compositor, eh, mm, tenemos a Tomás, que es periodista, eh, venimos de diferentes disciplinas, pero todos con esa mm, atracción por la tecnología y, por la, la cultura. ¿Y siempre estás centrado en esa música o es más amplio? No, es, más amplio. De hecho, las conferencias que realizamos... a ver, siempre barremos un poquito para casa. Mateo es compositor, yo vengo también del mundo de la música, somos bastante melomanos en, la, <laughs> en el colectivo y siempre tiramos un poquito por ahí pero el resto de actividades no necesariamente. Ya os digo, las conferencias van de temas diversos, desde el reciclaje, a el Big Data, hasta la siguiente que estamos planificando para el año que viene, que era sobre ondas gravitacionales. sí, han de posar en marxa per segon cop es eh, es, com se diu? La màquina que és de Suïssa, l'accelerador. Sí, l'accelerador del CERN. Doncs les màquines que ho fan que ho posen en marxa s'estan quedant <laughs> sense memòria, que és, un, <laughs> és una cosa que passa quan reconeixes un caramull de, de dades. Però com està basat en un sistema Linux, com qualsevol altra <laughs> màquina important, eh, la NASA, etcètera, qual, qualsevol cosa que vulguis que funcioni, doncs el problema és només després de, de temps, perquè si se queden sense memòria sí que és una, és una cosa molt greu. Però tornant a placa base, si no vaig errat, el dia 22, que és un... Eh, dissabte. Dissabte, eh, el nostre diedac personal, el nostre Basahound personal, que és en Diego Álvarez, eh, fa eh, o presenta un taller familiar que es titula Taller familiar de construcció d'un protosintetitzador que aquí ja ja veiem en Pere que està pegant botets per demanant-se paraula. Uh, <laughs> però primer, uh, dissabte 22 és en el casal Solleric a Palma i demanen una donació, demanen. Uh, podeu donar uns 5 euros simbòlics per a aquest taller que és de dues hores de, de durada Pero ahora, como el que volen <laughs> entiende <laughs> en, lo que m'ho expliqui, ¿qué qué en aquel taller? <clears throat> Bueno, pues eh, básicamente haremos un, lo que a mí me gusta llamar cacharritos, ¿no? un cacharrito de, hacer ruido, ¿no? Para, para los niños y que molesten a los padres y que venga, vayan viendo un poco lo que es la música y bueno, entonces se trata de un circuito muy simple en el que ya hay ciertas partes premontadas y soldadas, en lo que el, niño pues, junto con su, familia pues podrá montar este, ya te digo, este aparatillo toca cojones, ¿no? Pues se <laughs> Bueno, también enseñaré cómo desconectar, qué cable hay que tirar para desconectarle y tal, Eso a los, a los padres, ¿no? sí, a los padres, sí, nada más. algún, los niños yo creo que también serán bastante, <laughs> bastante despiertos para coger el truquillo y tal. ve esa cuestión es también por lo no? Sí, sí. que sigue martellada. Sí, sí, puede montar y desmontar y bueno, se puede hacer varias veces, es luego queda ahí el módulo en su casa, cada uno se lleva su modulillo y bueno, pueden jugar eso, a tocar o a montar o a desmontarlo todas las veces que quieran. <laughs> ¿está pensado para quines edad? Pues a partir de unos 5 años, sí, a partir de 5 años y luego lo, que hay quien quiera apuntarse. Aunque me han dicho eh, esta tarde que ya nos hemos quedado sin plazas. Onda. Sí, sí, en dos días que hemos he empezado a anunciarlo, pues ya la respuesta ha sido increíble. Y bueno, me han dicho también que, hay lista de espera. Entonces lo más probable es que más ah. adelante programemos otro. Haremos, haremos lo, posible, sí, por, repetirlo y bueno... Eh. De hecho ya no es el primer que fan tampoco no. ni, el, ni No, no, no, eh, llevamos un par de ellos. Sí, sí, exacto. Bueno. Mhm. a Palma? De momento sí. Así con placa base, sí. Tenemos igualmente intención de sacarlo a la parforana y, bueno, empezaremos conversaciones por ahí a ver si lo, pudiéramos mover un poquito más porque es interesante, es divertido. Mm-hmm. Porque tú, Diego, sí que has, has otro tipo de taller, siempre de dins la esa familia semántica mm-hmm. <laughs> a, otras bandas del mundo. Eh, sí, bueno, eh, el último que he hecho ha sido en, en, Dresden, que he estado en un encuentro así internacional con otra gente, otros raritos como yo, en el que bueno, cada uno pues, eh, se interesaba por una cosa diferente, desde impresión 3D, cortadoras láser, más cosas, circuitos de música o gente que se centraba más en Arduino, las Raspberry Pi, cosas de estas. Y bueno, y ahí eh, tuve la oportunidad de, de, dar un pequeño taller de, introducción al circuit bending y tal. Y bueno, también he dado en, en y en Palma en varias ocasiones también, junto con, otro, otro monstruo de la electrónica que es Villamed. Eh, hemos hecho unos cuantos también eh, por Palma. per qui no sàpiga el que és el circuit bending o circuit bending uh, <laughs> és aquella cosa de desmuntar el teu catxarro que tinguis a casa teva cambiar la su secretaría. <laughs> no quiero ser responsable de ninguna electrocución ni nada. sin láser. I, láser. i si podeu, uh, acostau-vos a, a en Dieda, que vos explicarà com es fa, però canviar la circuiteria de set juguetes, de piles que tingueu per que vostra, per fer una cosa diferent una cosa que soni o una cosa que faci un renou infernal. Doncs ara que tenim aquest moment eh, meravellós, jo crec que escoltarem una cançó que viene al pelo perquè és una cançó que he fet ja. Bé, no és una cançó tan... <laughs> No, no, no és un remix, només he fet el remix. Això és d'en Cybership. Oh! quina casualitat, es diu Jota en Bach, que és de House Jota, és una cançó publicada amb llicència Creative Commons d'atribució sense ús comercial i que s'ha de compartir de la mateixa manera, si la modificau, que és molt folk dance xunda xunda, cosa que mola. Descarrega't el podcast del programa a onamediterrània.cat i escolta'ns allà on vulguis. I aquí és el moment en què sempre vos dic a micròfon tancat estem, ens pujam a les taules, fem la conga, està la, la monja aquella que viu davant, que es de repit que va cridar la policia li va venir un stripper, no sé què va passar, supos que va ser una confusió amb els telèfons, de, va, va, va fer una remarcada. No, no sabem què va passar, però eh, se va molt feliç aquesta dona i ara, doncs, des d'aleshores tanca les persianes, així que estem un poc més tranquils fent ballant aquí <laughs> mentre ningú mos, mos mira. Uh, bé, si mos sent un, un besit de monja, <laughs> Batman li diu, no ho sé, és tot molt irreverent. Uh, però estem, això, a banda de, de ballar, estem xerrant i dient, ah, estem fent aquí xarxa, perquè havíem xerrat d'impressió 3D en, uh, en Diego, si no vaig equivocat, o en placa base els dos projectes són, <laughs> són imprimibles i està aquí en Biel que està... Ah, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, no. Què voleu no, imprimir? Què voleu imprimir? No, no només és per imprimir. Ja saps que a part d'impressores duim moltes coses, d'Arduinos, de, de Raspberry Pi, d'Odroids i coses d'aquestes. Però, no, el que em és això, vull dir que per mi mentida de, de, de la quantitat de gent que ha fent coses i estem aïllats és incomprensible. Arroba el 3D Soma? Sí. Eh, no, ja després, a més és molt curiós perquè nosaltres anàvem a fer eh, els tres presents aquí també, anàvem a fer qualque... Jo, era una obsessió que tenc, que a part que tenc els tres nins que fan música com a locos, tenia obsessió de fer qualque cosa ja de cada música. L'únic que havíem fet fins ara era imprimir un, un violí elèctric i un, Boníssim. i un ukelele. Uh -huh. I crec que res més. Però bueno, en Rafael, el meu soci, també està obsessionat en fer qualque dia qualque cosa de música. Quan varen dir que faríem alguna amb en Pedro, va dir, sí, hem de fer alguna amb en Pedro. I, exacte, I, entre ja està, i mentre el... estàvem a punt de coure això, mm, ens trobàvem... En placa base. Sí. En placa base que Mm, bé, no, nosaltres no vos ho hem dit perquè no hem pogut mirar la seva pàgina web per, per deixar anar. Per, mm, perquè no existeix. En el, Twitter, en el perfil del Twitter posa una pàgina, jo anava a fer un acudit, però és que mos ha passat a, tot, a tots, això de... Sí, entra dins la pàgina web, a quina? Eh, mm, bé, és igual, sí, <laughs> cerca'm a Facebook. <laughs> doncs, però eh, Pere Nostro sí que sap un parell de Sí, L'esdeveniments... Lo millor, lo millor um, per saber un poc qui són, qui són la gent ah. de placa base és cercar-los a Facebook, que és el que ja he fet, eh, Facebook, esdeveniments anteriors, i m'he anat refrescant algunes coses que he pogut assistir. Me n'he perdut algunes, perquè no he pogut estar per tot, però saps que he anat, eh, no és per fer la pilota, però amb un nivell altíssim, uns conferenciants que t'explicaven temes molt espessos, com podrien ser sobre i Vida i Miracles de Stockhausen, mhm. que és un dels compositors que la gent considera més, més feixucs, més, més, més mals d'escoltar, mos va passar amb una vaselina fantàstica. uh, <laughs> es vàrem escoltar fins i tot uh, en Lluís Codera va, una, a una de les seves conferències me va posar un vinil de Nelian Radic allà perquè poguéssim escoltar uh, una peça d'aquesta gran compositora eh, també eh, interpretacions en directe. Va venir un que, son, que se nom... Ai, ara no me'n record, Luis Faraldo... Fa, fa, la, com, com és? Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara me vendrà. És un compositor de... de Luis Ángel, perdó, Ángel Faraldo, que, que a ses voltes va fer unes conferències sobre la realimentació, el feedback, mm -hmm. es, eh, en els processos de creació artística, no només sonora, eh, interessantíssim, amb una mica de taller i tot, Uh, bé, en Lluís Codera Condé, en Octavi Rimbau, que m'agrada aquestes conferències. Això són tres de les coses que jo record, però pues, que n'hi ha hagut moltes. I jo aquestes que millor tenen temes que mm, també científics d'entrada d'entrada no m'interessen, però estic segur que si hagués anat hagués sortit tan, tan flipat com ses que he pogut anar. Uh -huh. És a dir, que cercau per Facebook, la que va ser, eh, esdeveniments anteriors, veureu la seva, la seva eh, trajectòria, i ja vos subscriviu i quan faig alguna cosa, pues ja vos pita. Exacte, perquè una cosa que sí eh, ens hem oblidat de recalcar, bé, una cosa no, dues, és que, que se necessita dur um, Didac en el taller aquest. Pues los padres tienen que llevar al niño y el niño tiene que llevar a los padres, <laughs> nada, nada más. El resto ya está, ya lo tendremos todo preparado ahí en el Soyeric i penseu que la idea d'aquest taller és justament que sigui una activitat familiar, és a dir, no és, un, <laughs> no és una escoleta, no, la idea no és deixar els nins allà a lloure, sinó passar un dissabte, dues hores plegats, fent un, aquest protosintetitzador. Jo tinc I una proposta, un poc, un poc gamberra. Mem, mem, mem. Li podem demanar a en Diego que mos faci sonar un d'aquests protosintetitzadors que sé que n'ha duit un dins una bossa. Ah, amigo, teniu informació que m'ocultau, sí. això no es fa. Doncs... Era, per si, era per si no te portaves bé no dit, però que t'has portat també nosaltres. <laughs> Ja sabeu que no, ni mossec, ni res, ni, ni m'enric de sa gent que... Um, no, Uh, no m'enric de ningú que no m'hagi rigut jo abans o alguna així. <laughs> doncs li farem una foto per, per, per Telegram. No teniu Telegram? Ah, se siente. Mo mare en té i no li ha passat res. És de la mar de, la mar de feliç. Ben, però ara no sé si hauríem de tancar les finestres. No, que, um, um, que Sor Motorista se'n se vagi ja, ja està. Uh, Posa'l posa, l, posa en marxa. Doncs הדבר הנה להיות. Bon, no sé si de munt això <laughs> perquè no, no sé si és un sacrilegi Mira, no. Anem a donar, anem a, anem a, jo vos donaré una petita clau de lo que està passant Exacte. en Diego està posant eh, els seus dits damunt una espècie de, de botonets metàl·lics que estan eh, a una fusta eh, fent sonar el que també se coneix un circuit com a Cracklebox, que és un circuit que fa pues, aquests renouats de, com a, de cosa espanyada. De trencat. I quan en Cybership li ha dit que no se posis nerviós és perquè aquest circuit realment funciona de manera semblant a com ho fa un detector de mentides. <laughs> és vera, no és, no és Déu. Si te sues a mano, va. Eh, I si te poses nerviós, pues, la teva conductivitat elèctrica és diferent i ara això sona d'aquesta manera. Però mira, ara en diu s'ha relaxat i ja sona diferent. Ara, aquesta lapa pot estar així ah, dues o tres hores. Llavors, nosaltres només tenim 20 minuts. <laughs> Això és perquè vos imagineu les possibilitats que té l'electrònica. Això no és un circuit que pugueu trobar a una tenda d'instruments musicals eh, i que vos cobrin 500 euros. Te'l fas tu, amb en Diego, i te, te l'ho duc a teva. De fet, si entrau eh, en, el nostre, <laughs> en el nostre grup de Telegram, veureu aquesta foto com està muntat. És, és, un, és un circuit bastant senzill a la vista que quant de temps durà de, per muntar-lo? Nada, eh, echaremos unas dos horitas entre explicar los componentes, un poco cómo funciona la electricidad y luego montarlo. Sí, y bueno, eh, dejaremos una pequeña parte para que Para que puedan juguetear ahí. Claro, Sí, pares i nins i mares i nines. Doncs jo crec que ara el que farem serà escoltar un parell de... un parell de... un parell de... notícies! O algo. Sí. Ens agrada fer aquest mixos amb les notícies, amb la música de les notícies i faim allà... Doncs per qui no sabeu, perquè fa molt de temps que no hem vengut o els nostres nous convidats, demanam un subtítol pels titulars de les notícies. Probablement no sabreu de què estic xerrant i això també es pot comentar o eh, fer un passar la cabra. Però contestar amb una frase de l'APM si voleu. Doncs, eh, escolta Diego, que seràs el primer. Ens enterem per Linux Addictors, a linuxaddictors.com, de que el pro, la propera versió d'Ubuntu, la de 7.04, que és d'aquí 6 mesos, se dirà Zetzi Zapus, que ets rata eh, saltarina, si no record malament. <laughs> Digue'ns, Diego, posa-li un, un subtítol en això. L'Ubuntu és el nom... Ja, no, no, no, però m'he pillat totalment... De... Eh. Sexista. <laughs> Pues pasa la cabra y todo. Bueno, pues paso la cabra. Què és el més emocionant d'aquesta versió? Doncs que és, serà nova, ja és tan nova que encara no existeix i que és la darrera del, de l'abecedari, és a dir, la propera versió ja no se sap què passarà, si passarà un rolling release que mm, hi ha la meitat de la gent que diu sí, sí, sí, la meitat que no, no, no, la meitat que no, diem instal·leu-vos eh, Arc, que ja és rolling release, o un Debian directament, però què passarà? Serà una triple A, la següent serà Anxious Anvils Out Curtains o algo així, no se sap. Quina emoció, quina emoció. Ah, sí, oh my got Ubuntu mos enteram que cada tindrà un menú global. De, és és que podrien dir més, però mm, aquí ja viene la guerra. Serà la gent que se desinstal·larà el Plasma 5 ja del tot. Però Foronix, i aquesta sí, Rubén, hauràs de fer-li un subtítol, a Foronix mos enteram de que Canonical ha llançat el seu sistema per per, per apedassar el kernel d'Ubuntu sense reiniciar l'ordenador. Això és especialment interessant pels servidors, així ja no, no han de reiniciar. Digue'ns un subtítol. Alt F4. Doncs sí, sí, sí, preocupats per la seguretat, ara ja no tindreu cap excusa. És que llevo 36 años sin reiniciar mi ordenador y claro, no puedo ponerle el parche en el... Doncs ara sí que podreu, ja està. Um... Seguim a, a Linux Addictos, clar, perquè el llegint les notícies és en revés i ha sortit el Plasma 5.8.2 trots, digue'ns un subtítol. Plou que te cagues. <laughs> <laughs> Cuquicat, Cuquicat, servicios, si estàu sentint això, recuiu la roba. Uh, besito, la competència. Doncs, què ha passat amb el 5.8.2? Doncs que ja estan cansats de que fins al 5.8 tothom actualitzés i carregués tot. Ara 5.8.2 és de és LTS, així que no vos haureu, no vos haureu de preocupar per res. Seguiu així. Ah, amb aquesta versió, vull dir fins d'aquí res, dos anys. O un quan faci un altre, el 5.9. Que en el final tot això és, és com addicte, tothom està allà, ah no, vull, vull una nova versió. Però bé, de, des de la mirada del replicante mos informam de que Signal ara inclou els, eh, el que es diuen missatges efímers, els, els aquells que te fan sentir com l'inspector Gadget a Telegram, perquè se autodestruyen en 36 segons. Eh, també millora el xifrat i la seva verificació. Biel. La no notícia aquesta. No, no tinc aquesta obsessió per la privacitat. Doncs sempre faig la mateixa pregunta. Quina és la contrasenya del teu e-mail? No ho sé, estàs en memòria. Oh my god, Ubuntu mos presenten una possible modernització de, del logo de Linux. Bé, Linux, el nostre tux particular, no és exactament un logo, és una mascota. Així que, però clar, provau ho de posar en el vostre en el vostre ordenador, eh, en el botonet aquell lletjo de Windows, doncs, doncs jo hi tenc un, un pingüí. Però, clar, és difícil perquè és molt complicat aquesta mascota. Així que eh, entrau a ohmygoto.co.uk per veure la proposta de logotipus. Mm, Diedac, fes-nos un subtítol. yo lo que veo aquí es eh, la propuesta esta no me, <laughs> no me mola nada así muy demasiado minimalista. Me quedo con la, con la primera. ¿eh? <laughs> Una de les primeres crítiques és que sembla la flor del Mario quan se ficava pirules <laughs> o alguna cosa així. És que no ho entenc s'anglès molt bé, però que sembla que el logotipus sigui la floreta. això aquests africans és que... Els asiàtics aquests que s'estiren la llengua, que se posen un... Un ah, plat. Un plat, un plat, un plat eh? Sí. No sé com se diu aquesta tribu, però només són les ah, dones. Asiàtics, asiàtics, sí. No? Són d'Àsia, eh? no ah, és Àfrica. No, africans, africans. Bé, és igual. Bé, ho fan a Àsia i a Àfrica. Doncs- no me'l pararem per ara, per, per això ara. A la mirada del replicante, tornam, tornam, la mirada del replicante.com, que, que mos diu eh, en José, si no recordo malament, doncs que la suite ofimàtica Only Office, que eh, <laughs> doncs s'ha fet ja de codi obert. Mm, Rubén? Por fin puedo tirar el Open Office se nota que no escoltes aquest programa perquè hauries de passar-te en el LibreOffice, que és el que està en des desenvolupament. Apache t'està fent un... Apache caca. Doncs Only, Only Office, què passa? Funciona per tot, com és LibreOffice, eh, però té suport per documents en línia, com és LibreOffice, i té, eh, doncs, eh, edició col·laborativa com el LibreOffice. Bé, que si vos agrada <laughs> Son LibreOffice ara podeu mirar com està fet. El Linux Addictus salió en Skype 1.0 per Linux. Ah, però no funciona sinó la versió alfa amb eh, quitxarres. Que, que la tingui també a, a Linux. Microsoft és comprar <laughs> una aplicació i cagar-la amb tot el equip. però a Microsoft li encanta Linux i quan no ha de pagar per, per res i fer-lo servir perquè funcioni... Hombre, ja, caca. Avui Linux.com ens diuen que... Oh, Wire, Wire! No sé, sèrie de televisió o pel·lícula, no me'n recordo, sèrie de televisió. Doncs eh, arribar, arribar a Linux. Qui tocava? Qui tocava? Qui tocava? Ah, un altre pica. <laughs> Diego, pobret. Anem Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Ah, Wire arriba a Linux, que és, eh, és Wire, és la nova aplicació de missatgeria segura amb, codi, amb missatges xifrats. Wow, ara ja podré decidir quina de les set vull emplear. <laughs> la veritat és que no sé, si, no sé si ho he dit mai en antena, però basta, prou, hombre, que, que, que, que fa Pep, que poseu-vos d'acord, que sigui com si mail, tu pots tenir-lo on te doni la gana i enviar un missatge a qui te doni la gana. És, és que així no anem, així no anem. Segur que la senyora esta que ve per aquí, que, que, que fa uns embulls que no em flipes. Perquè sabeu que, que, que quasi totes estan basades en XMPPP. PPP, Bé, excepte, excepte a uh, eh, WhatsApp, que no sabem en què està basada, però està, perquè com està tancant i no es pot veure el, el que fan. és la qüestió que podeu fer servir Matrix, que Matrix uh, fa servir un altre... fa, fa servir mm, Node.js, sí? No? Bé, que Matrix fa una matriu amb, amb aplicacions de missatgeria perquè ja estim fins en els nassos. Hom, hombre, ja. Va, basta. I jo diria que fins aquí les notícies. Sí, posa'm un separador, Alicia, i mm, ara seguirem xerrant. Escoltes Mallorca en xarxa, amb Benjamí Villotà. Senyora, no, fuera! Que això és Mallorca en xarxa. Um... 西博生普。 I sí, eh, han deixat en, en Pere tancat, però, hòstia, com llueve, era la segona part de sa, de sa frase. Per si qualcú està, està allà que no, està, que no, que no podia. Doncs Armando, gràcies per, per enviar-nos el cartell per Telegram, uh, però aquí en eh, l'estudi tenim, mos falten coses. Biel, què, què estàs preparant? Què és l'ODR que, estàs, que estàs allà, que tens mm, amb... Mm, flipareu, però un Bé. dia el duré aquí. Un company meu està fent amb una Raspberry Pi, un, el Raspberry Pi, un instructor de, de acrobàcia aèria. Un què? <laughs> un instructor d'acrobàcia aèria. Boníssim. I aquest cap de setmana el prova un altre company que fa acrobàcia aèria. Ahà. Uh -huh. Ja vos contaré. Sí, bé, mos ho has de mostrar. O Vendrà en Sanina en els curs, crec que no, si, si me'l cost per allà ja te diré qui és. Bé, te, si, no tens, si no tens plaça hauràs d'esperar a la propera. Eh, sí. Perquè per apuntar-vos en el taller familiar que se fa dia 22, si no teniu plaça, doncs ah, mm, se siente, i, però si voleu enviar un missatge ho podeu fer per l'esdeveniment de Facebook o per... O Twitter o Twitter, que és arroba, ja us ho havien dit, arroba placa base guió baix. Per què guió baix? Por lo que has dicho, que ya hay otro placa base por ahí, maldito. De, de, de xinesos que estan per totes bandes. Sí. Doncs envieu un missatge a, a, per aquestes dues plataformes o xarxes i, i apuntau-vos per la propera, que, que vos avisin per la propera, els propers esdeveniment que facin. Uh, Pere, Digue'm. Perquè amb tu teníem pendentes... Sí, una altra cosa. Sí, però en què estàs? En què estàs ara mateix? Mira, què estàs preparant? Quan t'ha vengut en Diego, estava preparant una intervenció, <laughs> un debat sobre, uh. sobre la neutralitat de la xarxa. Però no I, tenim, i, perquè i no tenim l'Alicia preparada perquè si no t'hagués posat música de, i, de por. I, me fan llegir el es, es, es decret aquest de, de, del Parlament Europeu i un resum de normativa nord-americana sobre el tema. O sigui, tela. I, i amb això estaré entretengut avui fins que me'n vagi ja. Això és el meu pro projecte més proper. Punyetes. I com, com, com, com va la cosa? Se, bé, Perquè a canvi de... La cosa de, va que... Bé, eh, hem xerrat moltes vegades aquí de lo que és la neutralitat de la xarxa, però bàsicament se trata de que eh, hi ha gent que te vol cobrar eh, per, no sé, per entrar, per sortir, per... Mm, és dir, fan, ells posen la carretera, suposadament te cobren un peatge, però després també te volen comprar per si te compres alguna en, en, en, a la tenda que has arribat en la carretera te volen cobrar després si xerres per telèfon o quan vas amb el teu cotxe, per la ràdio que escoltes quan vas per la seva autopista, dir, te volen cobrar per, no només per l'accés a l'autopista, la sinó per el que tu facis a la, seva, a la, a la distància o mentre, o mentre estiguis per allà conduint. És a dir, que és un... volen cercar dos vés, de llavors no n'hi ha. És com si l'amo de les avingudes volgués cobrar un cànon en el cort anglès, per com dir una cosa d'aquesta. Com el sol, no? Sí, sí, això... Sí. Eh, <laughs> Aquí rebrà tothom, ja vos ho dic ara. Mos queda l'esperança que el tema d'energia de, fotovoltaica a nivell insular no està exactament igual que, que en la resta d'Espanya. Hi ha quatre excepcions. Bé, sabeu que hi ha una aplicació que se pot instal·lar en els vostres dispositius que és semblant de BitTorrent i el que fa és justament això. Tu comparteixes la teva connexió d'internet on no tens censura o, o no tens límits pel teu servidor d'internet i el comparteixes a través d'esta xarxa per una cosa semblant a Torrent a un país o una zona on estigui censurat, blocat, el que sigui. Jo vaig I... a petita escala amb un amic que viu a Alemanya, viu a Berlín. Tenc un servidor i li deix entrar perquè se baixi continguts i escolti música, perquè és que Alemanya està super pillat. Doncs això mateix se pot fer amb Tor, amb les seves... les seves Exacte. I també... Um, he perdut el però bé... bé. Neutralitat. Bé. Tot molt neutral i molt correcte. Sí, de fet, uh, eh, la fama de votar-se és, és això, que, que tu comparteixes part de... Ah, sí, uh, Giphy.net, que Giphy.net és una xarxa feta pels, pels usuaris, uh, ja sabeu, giphy.net.cat, si no record malament, o podria ser giphy.net. <laughs> sí, de fet és aquesta la web. Uh, Giphy, com sona? geoifi.net doncs si voleu posar un node i compartir la vostra part de la vostra internet per mantenir aquesta neutralitat de fet, eh, censura no, fora de censura eh, ara és el moment però d'escoltar els moments els moments no tenim aquest, acabam el programa i demanem als nostres convidats que facin o resum o pensament final de programa i vos estic donant temps perquè penseu així com o, o un eslògan o un concepte de tancament uh, ah, Dieda, sí, ja te veig la cara de felicitat venga. Dieda, que esteu pensament de final de programa Yo eh, estoy preocupado por la lluvia que cae, porque luego tengo que volver a casa y me voy a mojar. Y creo que me he dejado la, la lavadora tendida. És el que fem en aquest programa i a la competència que fem al Cookie Cat. Pla! <laughs> no se ho también con tan ah, Rubén, estoy teu pensament de del programa. Yo barreré para casa nuevamente. ¿eh? Aparte del taller, tenemos otra colaboración con el Casal Solleri que será la semana siguiente. Haremos un, un concierto, traeremos un invitado que es un guitarrista, Norio Sato, guitarrista japonés. Y, y, bueno, que si os apetece pasar a vernos, pues estaremos allí. Eso es el sábado siguiente, que creo que es eh, 26, no recuerdo. Ahora, eh, 29, no, 29, 29. 29. 29 de Santa. Y nada, que por allí andaremos, placa base y compañía. Arroba placa base guió baix, ja ho sabeu. Uh, Pere, digue'ns un concepte final que la gent espavili, que cerqui el que se fa en el seu voltant, perquè moltes vegades mos queixem de que no se fa res, i per tant els teus nassos passen oportunitats d'aquestes eh, que no, que no t'hauries no d'haver perdut. És a dir, que cercau un poc més, mirau els esdeveniments, esdeveniments locals, o per temes com placa base, però és que també la Fira B, no n'han xerrat de la Fira B massa, però ha estat espectacular ha estat un... Es va, no, però no en dius res. Ma... Mm. Però, però és que ha estat brutal, jo vaig flipar. I, i, i només vaig anar a dues uh, altres activitats, no? ni me vaig... Uh no, no vaig anar per tot. I en concret, el Dides del conservatori va, va, va estar molt, molt, molt, molt bé. Biel, és teu torn. Concepte final. No ho sé, la veritat és que no ho sé. Eh, jo estic flipant, però jo com que no tinc temps per, per res, pues mira, m'agrada veure que hi ha coses, però ja, ja arribarà un dia que us aprofitaré. De moment, em fer dues feines m'abasta. Doncs partirem, però escoltareu Formentera de Daxa Music Net Label, eh, cançó publicada amb llicència de Creative Commons, d'atribució sense ús comercial ni obra derivada. És molt xum-xum-xum de cosa que mola. Mos anem d'aquí, però vos enviam besos i abraços amb una o dues S, ja, això ja va de compte vostra, però vos tenim en el pensament i vos enviam... Bé, a mo mare li enviem besito. Besito, mama.